le dixième rendez-vous avec le français. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, mes amis. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers enfants. Quoi de neuf, mes amis Что нового, друзья мои Quoi de neuf, mes amis Le mois de mai approche, et les Français disent «Наступает месяц май», а французы говорят «Le mois de mai approche», et les Français disent «En mai, fais ce qui te plaît». В мае делай все, что тебе нравится. En mai, fais ce qui te plaît. Et pourquoi est-ce que les Français le disent А почему французы так говорят Et pourquoi est-ce que les Français le disent S'il est une saison placée sous le signe de la fête, c'est bien le printemps. Если есть какое-нибудь время года под знаком праздника, так это весна. S'il est une saison placée sous le signe de la fête, c'est bien le printemps. La fête, c'est d'abord le réveil de la nature. Праздник – это прежде всего пробуждение природы. La fête, c'est d'abord le réveil de la nature. On a l'envie de respirer, d'ouvrir les fenêtres pour faire le grand ménage dans la maison. Хочется глубоко вздохнуть, открыть окна, чтобы сделать уборку в доме. On a l'envie de respirer, d'ouvrir les fenêtres pour faire le grand ménage dans la maison. On a l'envie de voyager, de revoir les amis, la famille. Хочется путешествовать, встречаться с друзьями, с родственниками. On a l'envie de voyager, de revoir les amis, la famille. C'est bien le renouveau du printemps qui en est la cause. А причиной тому весеннее возрождение. C'est bien le renouveau du printemps qui en est la cause. C'est le temps de la floraison. Это время цветения. C'est le temps de la floraison. Les pommiers, les cerisiers se couvrent de fleurs blanches et roses. Яблони, вишни покрываются белыми и розовыми цветами. Les pommiers, les cerisiers se couvrent de fleurs blanches et roses. Les arbustes de lilas nous émerveillent par la magnificence de leurs grappes de fleurs, mauves et blanches. Кусты сирени поражают нас великолепием кистей лиловых и белых цветов. Les arbustes de lilas nous émerveillent par la magnificence de leurs grappes de fleurs, mauves et blanches. Au mois de mai, il y a beaucoup de belles fêtes et en France et en Union soviétique. В мае много прекрасных праздников и во Франции, и в Советском Союзе. Au mois de mai, il y a beaucoup de belles fêtes et en France et en Union soviétique. Le 1er mai – la fête du travail. 1 мая – праздник труда. Le 1er mai – la fête du travail. En France, le 1er mai est aussi la fête du muguet. Во Франции 1 мая еще и праздник ландыша. En France, le 1er mai est aussi la fête du muguet. Les rues de Paris sentent bon. Tellement il y a de petits marchands de muguet. Улицы Парижа благоухают. Столько там продается ландышей. Les rues de Paris sentent bon. Tellement il y a de petits marchands de muguet. On en achète pour soi et on en offre. Их покупают и для себя и в подарок. On en achète pour soi et on en offre. On va dans les bois cueillir du muguet. La fleur porte bonheur. Идут в лес за ландышем, цветком-талисманом. On va dans les bois cueillir du muguet. La fleur porte bonheur. Et quelle est l'histoire de cette fête А какова история этого праздника? Et quelle est l'histoire de cette fête? La tradition du muguet porte-bonheur est très ancienne. Традиция ландыша талисмана очень старинная. La tradition du muguet porte-bonheur est très ancienne. Dans l'Antiquité, les Grecs avaient coutume de faire leurs démonstrations religieuses à ce moment-là, et le muguet y tenait une place importante. Древние греки устраивали в это время праздники в честь своих богов, и ландыши занимали там важное место. Dans l'Antiquité, les Grecs avaient coutume de faire leurs démonstrations religieuses à ce moment-là, et le muguet y tenait une place importante. En France, c'est surtout à partir de 1895 que la tradition s'est développée. Во Франции эта традиция получила особое развитие, начиная с 1895 года. En France, c'est surtout à partir de 1895 que la tradition s'est développée. Le petit brin de muguet qu'il est de tradition d'offrir au matin du 1er mai apporte une année de bonheur. Даже самый маленький букетик ландышей, который принято дарить утром 1 мая, приносит счастье на весь год. Le petit brin de muguet, qu'il est de tradition d'offrir au matin du 1er mai, apporte une année de bonheur. En général, le meilleur cadeau, c'est sans des fleurs. Вообще, самый лучший подарок – это цветы. En général, le meilleur cadeau, c'est sans des fleurs. Elles sont si douces, si belles, si énigmatiques. Они так нежны, так прекрасны и так загадочны. Elles sont si douces, si belles, si énigmatiques. Ouvrons ce grand livre et lisons un conte. Откроем эту большую книгу и посмотрим, о чем говорится в одной сказке. Ouvrons ce grand livre et lisons un conte. De quoi s'agit-il dans ce conte? О чем эта сказка? De quoi s'agit-il dans ce conte? Nous allons le voir. Мы сейчас увидим. Nous allons le voir. Dans un vieux château, au bord de la Loire, habitait la douce princesse Lys. В старом замке на берегу Луары жила нежная принцесса Лис. Dans un vieux château, au bord de la Loire, habitait la douce princesse Lys. J'ai un petit rosier, et chaque dimanche il me donne une rose blanche. Elle était si pure et si bonne que tous les princes charmants du royaume étaient amoureux d'elle. Она была так чиста и добра, что все молодые принцы были влюблены в нее. Chacun voulait qu'elle l'aimât, mais la princesse Lys n'aimait personne. Каждый хотел, чтобы она полюбила его, но принцесса Лис не любила никого. Un jour, elle a reçu le message suivant. Однажды она получила такое послание. «Vous m'amusez par des caresses». «Меня ты лаской забавляешь». «Vous promettez incessamment». «И беспрестанно обещаешь». «Et vous reculez le moment». «Но обещание как листок». «Qui doit accomplir vos promesses». «Резвясь уносит ветерок». «Demain faites-vous tous les jours». «Ты всякий день твердишь, Лилет». Лилетта. L'impatience me dévore. Приду я завтра, до рассвета. L'heure qu'attendent les amours Но как наступит мрачная ночь, sont enfin près de vous j'accours. утехи и любовь, стыдливость гонят Demain, прочь. répétez-vous encore. Ты снова завтра повторяешь. Rendez grâce au Dieu bienfaisant, Теперь ты даром обладаешь. qui vous donna jusqu'à présent Казаться новой с каждым днем. l'art d'être tous les jours nouvelle. Но время быстрое крылом. Mais le temps, au bout de son aile, Тебя коснется мимоходом. touchera votre train passant. Дурнеть ты будешь с каждым годом. Dès demain, vous serez moins belle, Ты завтра ж станешь et увидать. moi peut-être moins pressant. И завтра же тебя начну я забывать. Alors la princesse Lys a dit. Тогда принцесса Лис сказала. J'aimerais celui qui m'offrira le plus beau cadeau. Я полюблю того, кто подарит мне самый красивый подарок. Je vous offre, ô incomparable lys, le plus grand, le plus riche château de notre royaume. a dit le prince Philippe. Я дарю вам, о несравненный лис, самый большой, самый богатый замок нашего королевства. сказал принц Филипп. Je vous remercie, Philippe, mais le mien est largement suffisant pour moi. Благодарю вас, Филипп, но моего мне вполне достаточно. И malheureusement, je ne peux pas vous aimer. И, к сожалению, я не могу полюбить вас. Permettez-moi de vous offrir, ô belle lys, ce collier d'émeraude, qui sont en si parfaite harmonie avec la couleur de vos beaux yeux verts. a dit le prince Charles. Примите, о прекрасный лис, это колье из изумрудов, который так гармонирует с цветом ваших прекрасных зеленых глаз. сказал принц Шарль. Je vous remercie infiniment, cher prince, mais je me contente du collier de coquillages que je ramasse au bord de la Loire. Я бесконечно благодарна вам, дорогой принц, но мне довольно и колье из ракушек, что я собираю на берегу Луары. Je regrette, mais je ne pourrai jamais vous aimer. Сожалею, но я никогда не смогу полюбить вас. J'ai l'honneur de vous offrir, ô divine lys, ce diamant qui est aussi pur que vous-même et dont la beauté lui comme la vôtre. Имею честь предложить вам в подарок. О, божественный лис, этот бриллиант! Он так же чист, как и вы, и так же, как и ваша, сияет его красота. Merci, Henri. Mais moi, je préfère l'éclat des gouttes de rosée sous le soleil matinal. Спасибо, Анри, но я предпочитаю сияние капель росы под лучами утреннего солнца. Je ne peux pas vous aimer, Henri. Я не могу любить вас, Анри. Tout à coup, on a entendu la chanson d'un jeune paysan. Вдруг послышалась песня молодого крестьянина. J'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime. Вдоль чистого ручья гулял однажды я. Прозрачная вода купаться позвала. Я давно люблю тебя. Не забуду никогда под дубом высох я у чистого ручья. И пел мне соловей в густой тени ветвей. Я давно люблю тебя, не забуду никогда. Так позже соловей, ты песню веселей. Смех в сердце у тебя, в моем печаль моя. Я давно люблю тебя, не забуду никогда. Подругу потерял, того не заслужив. Букет ей роз не дал, а он был так красив. Я давно люблю тебя, не забуду никогда. Хочу, чтоб роза вновь посажена была. Хочу, чтобы любовь моя ко мне пришла. Я давно люблю тебя, не забуду никогда. Il y a longtemps que je t'aime, la rose fût encore à planter et que ma douce amie fût encore à m'aimer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Rien au monde n'est plus beau que les fleurs. Ничего на свете нет красивее цветов. Je devinais. Я догадался. Je vous ai comprise, ma noble лис. Я понял вас, моя благородная лис. Acceptez muguet et aimez-moi. Примите эти ландыши и полюбите меня. La princesse Lys n'a pas rejeté ce charmant bouquet, ce qui était le signe de son accord. Принцесса Лис не отвергла этот очаровательный букет, что было знаком ее согласия. Voilà la fin heureuse de ce conte. Вот счастливый конец этой сказки. Chers auditeurs, quelle fleur vous aimez le plus? Дорогие радиослушатели, какие цветы вы любите больше всего? Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, mes amis. Au revoir, chers amis. Au revoir, chers enfants. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher sur la plus haute le rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.